كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli put dakle, završili temu nastavka pohoda ili osvajanja Halda ibn Velida i muslimanskih vojski i to početak hilafeta Omera radijala anhu varda. Zatim Ibn Kethir navodi, dakle u Bidavi Nihaja pa kaže, zatim Ebu Bejde poslao Halda ibn Velida u Biqa, pa je Biqa osvojio sablju. Zatim je poslao svoju izvitnicu, dakle jednu manju grupu vojske prema Rimljanima, odnosno Bizanticima, pa se susreli kod mjesta zvano Ainul Mejsun ili izvor Mejsuna, Rimljane je predvodio Sinan, a muslimani se, kaže, pojavili sa brda, od brda Beiruta. Pa su muslimani toga dana izgubili jedan dio svoje vojske i ta vojska, odnosno ti šehidi, dobili su ime, jer to mjesto dobilo ime Ain Shuheda, to jest Ain Meysun. Zatim je, kaže, Ebu Ubejde ostavio u Damasku jezida Ibn Abi Sufjana, kao što mu je Ebu Bekir Sidik obećao da će ga postati kao namjesnikom a Jezid je poslao Dihju ibn Halifu Tedmur sa jednom grupom vojske da pripreme onaj dolazak e, muslimanskih vojski. A Ebu Zahra al je poslao Buseinu i Havran, a on je sa njima postigao primirje, to jeste prihvatili su da plaćaju džizju bez rata. Ebu Bejd al-Qasim ibn Salam, rahmanullah, kaže, Halid je osvojio Damask, a o tome smo prošli put govorili, osvojio je Damask primirjem, to jest postigao je primirje i tako se desilo sa većinom šamskih e, gradova utvrda mimo zemalja. Dakle, gradove tako osvajao, a drugačije je osvajao zemlje. Jezib ibn Sufjan i Šurehbil ibn Hasan ibn Bejde su osvajali, dakle, također grad po grad zajedno sa Haldom ibn Velidom. Velid ibn Muslim kaže, mnogi od šehova tadašnjih Damaska su mi prenosili da kada je došlo do okupacije, odnosno e, jest blokade Damaska, nadošle su konjice sa, od mjesta zvano Ukbe, ili, odnosno Akabe, a na sebi su imali plaštove od crveni svili. Kaže, pa se tu susreli sa muslimanskim vojskama, a muslimanske vojske su im onaj potamanile i protjerali prema Himsu. Kad su stanovnici Himsa vidjeli, pomislili su da su muslimani već osvojili Damask, koje je bilo pred bitkom na Damask, onaj, prihvatili su da uh, potpišu primire sa muslimanima bez rata. Halife ibn Hayat kaže, prenosi od Abdullah ibn Mughira, ono svog oca, kaže Šurahbil ibn Hasena je osvojio Jordan i svi dijelovi Jordana su osvojeni silom osim Taberije mjesto Taberija, a vam poznato iz kojih hadisa? O Dejalu. Dakle, jest, o Dejalu. Kao samo stanovnici Taberije onaj, postigli primire, nisu htjeli da ratuju. Ibn al-Kelbi kaže, Ebu Bede je poslao Halida, pa je osvojio Biqa, a onda je postigao primjer sa stanovnicima Baalbeka i ostavio im knjigu, odnosno pismo, kao sigurnost da ih ne smije niko narednih vojska muslimana, vojski muslimana Pa dakle, onaj, napadati. Ibn Mughire prenosi tako od svoga oca da je postigao Halid sa njima primirje, a to jeste da muslimani posjeduju pola njihovih kuća, pola njihovih crkava i onda da moraju mimo svega toga da plaćaju harač. Nakon toga, ja sam također spomenuo da dakle, nešto samo malo vezano za bitku Wahat Fihl ili bitka na Bari. Mnogi, Ibn Kathir kaže, mnogi od pisaca istorije spomnjali su ovu bitku da se desila prije osvajanja Damaska. Ebu Džafer ibn Čarir kaže da je osvojen Damask, a onda da je došlo do ove bitke kako stoji dakle, u spisima Osejfa ibn Omera, njega najviše od ibn Ketir i citira. Pa kaže, ostavili su jezida ibn Ebi Sufjana sa konjicom, e, dakle, poslali su ga prema Damasku, a onda su, kaže, krenuli oni prema e, Fihlu. U mjestu Gur, a spominjali smo dakle bitku na Guru, predvodio je Šurehvil ibn Hasare, Ebu Bejde je na vrh konjice, odnosno vrh vojske stavio Halda ibn Velida, a Ebu Bejde je bio sa desne strane, Amr ibn Az sa lijeve strane. Konjicu je predvodio Dirar ibn Azur. Pješadi je predvodio Ejad ibn Ghanem, kaže pa su došli do Fihla, to je jedno mjesto, kod, dakle mjesta El Gur, a onda su iskoristili Bizantijici uh, eh, da puste vode na muslimane, pa se stvorile velike bare muslimani nisu mogli ni da se kreću ni da izađu sa toga mjesta. Muslimani su napisali Omer ibn Hatabu, šta se, ono, kako su situaciji. Rimljan je pretvorio Sahlab ibn Mihrak. Kaže, i u tom stanju su pomislili Bizantici da muslimani nemaju onaj, odnosno su beznadežnom standardu, ne mogu ni izaći, ne mogu se ni boriti, pa su napali muslimani. Kaže, napisali su pismo Omer ibn Hatab ibn Salam. Omer ibn Hatab su napisali pismo u kakvoj situaciji, ali su isto tako rekli da žive u ljepotama, da im nedostaje, ne nedostaje ničega, ni hrane, ni pića, niti bilo čega. Kaže, pa su Bizantici navalili muslimane misleći da će ih lahko savladati, ali su muslimani bili spremni, muslimanske vojske bile spremne u svakom trenutku i u toj, dakle, u toj bitci, odnosno u tom njihovom pohodu koji je započeo na glavu je izgubio Sahlab, predvodnik dakle, bizantinske i rimske vojske, a onda su muslimani se posvetili onako kako to Ibn Kathir ovdje kaže, sjeli su im za vratove i odvojili im glave od vratova, nešto oko 80.000 bizantijaca, odnosno Rim, rimljana je poginulo u toj bitci. Ostali koji su uspjeli da pobjegnu, pobjegli su, a onda su, kaže, Ebu Ubejde i Halid krenuli sa svojim vojskama prema Himsu onako kako im je naredio Omer ibn Hatab radi anhu varda. Ebu Bejdu je ostavio posle kao namjesnika u Jordanu, a Šureh bila ibn Hasene i Amra ibn Asa poslao da opkole Bejsan. Pa su, kaže, stanovnici Bejsana izašli i prihvatili da plaćaju i džiziju i harađ za svoju zemlju. Tako stoji onaj o, u spisima od Sefa ibn Omera. Kaže, događaj koji se nakon toga desilo u Iraku, prijatelj smo spominjali da mu Musaina ibn Harse krenuo sa Haldom prema Iraku i sa svojim vojskama onaj, e, iz Šama, kaže da je, sad su imao nešto oko 7000 vojnika, neki kažu 3000 vojnika, neki kažu da je bilo samo 700. Međutim, njegove vojske od Halda ibn Velida sačinjavala su najugledniji ljudi od e, vojska e, iračke vojske, Pa je Musena se našao u jednoj kaže, situaciji, beznadežnoj situaciji, bojao se da neće Perzijanci napasti na tako malu muslimansku vojsku i da neće se muslimanska vojska moći suprostaviti. Kaže, pa je krenuo prema Medini, a zateko je Ebu Bekre Svidiha u smrtnoj postelji i onda mu saopštio kakva je situacija u Iraku, da imaju male vojske, odnosno da je maloborena vojska, vojska, pa je Sidik, Ebu Bekre Svidik, ostavio oporu Komer, Vradilanhu, da pripremi vojske za Irak. Kada je preselio Ebu Bekr Sidik i ukupan je, kao smo prošli put spomenuli, ukupan je utorak na večer, Omer radijal Anhu je, kaže, odmah ujutru već pozvao ljude da se spremi za borbu u Iraku. Postakao ih je na blagodati borbi džihada na lahom putu, zatim pogibi na lahom putu, poznanje šahade, tako dalje. Međutim, niko se nije htio odazvati od ashaba ni tabina. Zatim je to uradio drugi dan, pa onda treći dan i niko. Dakle, niko se nije htio odazvati. Zatim mi kaže Musena ibn Harse, također se obratio muslimanima, pozivao muslimane. Znate li kako to hoda? Gdje su muslimani u džamelom u kući? U kući. Narod je u kućama. Jedno je namazima, drugo je u kućama. Hodaju telali. Telali su pozivači, dakle oni su pozivali. Kaže, pa je Usana ibn Hars se obratio muslimanima, pozivao ih. Zatim im obećavao, odnosno govorio da se tamo eh, u Iraku nalaze mnoga dobra zemlje, posjedi i mnogo što šta od plijena. Tako, kaže, četvrti dan samo je, kaže, se pojavio jedan od muslimana, Ebu Ubejd ibn Mesude Thakafi. I on je bio, kaže, prvi koji se ponudio da krene prema Iraku, a onda su ga slijedili ostali muslimani. Pa je Omer pa je Omer radi anhu erda, rekao Ebu Bejd će predvoditi muslimanske vojske. A Ebu Bejd nije bio asab, bio je tabijin. Pa su mu rekli, bilo bi dobro, kaže, da odriš nekoga ashaba. Kaže, ja sam pozivao, pa se niko nije odazvao. Najpreči je Ebu Bejd ibn Mesude Thakafi, da on bude vođa, jer on se prvi onaj prijavio, odnosno da krene u borbu na Irak. Onda Omer mu reče, dakle Ebu Bejdu ibn Mesudu, kaže, volio bi da se savjetiš sa Suleta ibn Qajsom, jer je, kaže, on sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, učestvovao u mnogim ratovima, u mnogim borbama, a posebno u Iraku. Kaže, tada se skupilo otprilike oko 7000 muslimana, a Omer je napisao Ebu Bejdi da pošalje vojske koje su bile već sa njim u Iraku od onih koji su prije otišli sa Haldom, pa je, kaže, pripremio 10.000 vojnika. Pretvodio, je, pretvodio ih je Hašem ibn Utbe. Zatim je Omer također poslao Džerina ibn Abdullah al-Beđalija sa čitavim plemenom Beđila sa 4000 onaj, njegovih e, sunarodnjaka iz plemena Beđila, a njima se suprostavio dakle, e, vojskovođa Harharan u Mezaru, pa kaže, oni su ga odmah na samom početku ubili, a ono što je ostalo od njegovih vojski, a dakle od, e, od njegovih vojski, većina ih se ugušila u rijeci. Problem koje su imali Perzijanci, iako su imali mnogobrojne zle, i tako i opisuju Ibn Kathir ovdje, spomenut ću mi nešto kasnije, imali su opasne vojske, bavili se mnogim spletkama u ratovima, međutim, Allah te bar kvetala ih je zabunio time što su imali problema sa vladarima. Naime, njima je, jel, njima je vladarca bila Buran bint Kisra, onda su je ubili, pa je nju naslijedila njena sestra Azar Midhat, odnosno halalta, ubila se Azra Midhata, onda naslijedila je Buran, kaže pa je ona prepustila deset godina vlast, vojnu vlast Rustam ibn Farhazazu. Rustam obaveza je bila kao da danas ministar odbrane, odnosno njegova je bila obaveza da organizuje vojske. Kažu, Ibn Kathir kaže, prenosi se da je Rustem bio vračar, gatar i da je kroz, kroz zvijezde i u sradnji sa džin, džinima znao da proriče sudbinu, pa kad su ga upitali što ti je to trebalo da prihvatiš, a znao je da će izgubiti od muslimana, već kasnije ćemo spomenuti neke od bitaka, posebno bitku na Kadsi, kaže, vi znate da ove stvari su, kaže, glad i ljubav, odnosno želja za isticanje. To jeste, vlast je, kad kad, šta se kaže, dolaza neko da je, šta? Gladan, proklet, to je to, Zatim bitka na Nemarku, kada je Rustom je poslao vođu po imenu Džaban, a na njego, njegove vojske su predvodili Hašnes, Mah i drugi se zvao Merden Šah. Kada je susrelo se sa vojskama od Ebu Ubejda na mjestu Nemark između Hire i Kadisije, vojsku, odnosno konjicu je predvodio Musena ibn Harise, na lijevoj strani bio Amr ibn Haytham, pa, se, pa je došlo do žestokog boja između muslimana i perzijanaca, pa su zarobili i Džabana i Mardan Šaha. Mardan Šah, ovaj što ga je zarobio musliman, odmah ga je ubio. Međutim, Džaban je prevario svoga ovoga koji ga je zarobio, zatražio od njega da ga ostavi u životu, da će se on moći otkupiti, da je on ugledan čovjek i tako dalje. I onda ga je doveo on kod Ebu Bejda i kaže, ovaj tvrdi da je on vođa među svoj, u svom narodu, ja, kaže, bi volio da ga ubiješ. Ebu Bejd kaže ja ga ubit neću, pa ga je pustio, ostavio ga je u životu. Nakon toga Ebu Bejd sa ostatkom, odnosno sa svojom vojskom je ono što je mogao da uhvati, sustigne od Perzijanaca, pobio, nikoga nisu ostavljali, a onda su oni koji su ostali u životu pobjegli u mjesto zvano Kesker, a u Keskeru je vladao Nursi, e, on je bio tečić od Kisri. Kaže Ebu Bejd, onaj je tada pobio velik broj njihove vojske, a je također zarobio mnogo od plijena. Zatim su se ponovo susreli između mjesta Keskeri sa Fatije. Na desnoj strani onaj e, Nursi od e, vojske je predvodio sa svojim dvojicom e, Dajđića, Bendevej i Berevej, a Rustom je predvodio glavnu vojsku, odnosno postavio je Galenosa da predvodi već e, cijelu vojsku. I u ovoj bitci, dakle, nakon Nemarika, između Kuskora i onaj Safatije, opet su stradali Perzijanci, a Nursi i Galino su uspjeli da pobjegnu u utvrde. Pa je Ebu Bejde odnosno halal, alaih selam. Ebu Bejd poslao mu Musenu ibn Harisu i izvinice da u potrazi za ostatkom ovih odbjeglih vojska i normalno da nije im bio interes da ih zarobljavaju, nego da ih liše života. Nakon toga dolazi do bitke na mostu, takozvana Vakat Džisr, Džisr je most, između Ebu Bejda i Perzijanaca. Kad se Galenos vratio bježi, bježujući od muslimana. Sastao se ponovo sa Rustumom, pa mu je Rustum odredio veliku vojsku, a vojsku je predvodio Bahmez Hadaway, a u ruci je imao Afridon zastavu. Ova Afridon zastava se nazivala Drfeš. Kažu da su Perzijanci, salam, Perzijanci smatrali njenim pohodom pobjedom. Ko što danas kod nas jelano kad dođu E, to, to je kod njih bila zastava. Dakle, oni su tražili blagoslov, odnosno smatrali su da je ona blagoslovljena i da sa njom e, će pobijeti. Također ponijeli su kisrenu zastavu, bila je, kaže, sašivena od ko, tigrovih koža, a od prilike je bila je duga 4 metra. Kaže, između njih muslimana se postavila rijeka, pa su onda zatražili, odnosno pitali su muslimane, hoćete li preći preko rijeke, ili ćemo mi preći vam? Pa kaže Ebu Bejt, nisu oni hrabri da poginu ništa od nas. Kaže, pričamo mi njima. Pa je Bubed prešao sa svojim vojskama, a Perzijancu već sa sobom poveli, kao i svakoj bitci, velik broj slonova. Na slonovima su imali okačene komada lima koji je stvarao, koji su, dakle, tako da bi stvarali buku. I onda su muslimanski, muslimanska vojska konjica se svaki put razbježala. Kaže pa Ebu Bejd naredio muslimanima da pobiju sve slonove. Kaže, pobili su osim jednog bijelog slona, pa Ebu Bejd rekao, ja ću ovoga bijelog, zato što bi je najveći. Pa Ebu Bejd prišao onaj osikom u surlu, a slon se propeo i svojim nogama ga podrobio radi Allahanu varva. Kaže, pa je onda onaj koji je iza njega došao, pa to isto uradio, pokušao da ubije ga, poginuo i on drugi, treći i sedmorca još nakon Ebu Ubejda, tako je da je sedam onaj uglednika ili od plemena Sekif izgubilo glavu zajedno sa Ebu Ubedom. Kaže, doma žena od Ebu Ubede je usnila san upravo onako kako se desilo na javi, to jeste da će svi izginuti. Kad su muslimani vidjeli da su izgubili sedam, odnosno osam svojih vojskovođa, to im je teško palo. Razbježali su se na sve strane i otprilike muslimana izginilo 4000, a bilo ih ukupno u ratu oko 10.000. Dakle, maltene, dakle, pola vojski. Uprkos tome, uspjeli su da ubiju 6.000 Perzijanaca, uspjeli su da onaj, ubiju onaj, sve ostale osim bijelog slona. Kaže, pa je Musena ibn Harithe stao na most, dakle, preko koji su muslimani već bili prešli, stao na most i puštao muslimane da se izvuku, dakle, da se povuku sa bojnog polja, a on je rekao, ja lično neću pustiti ni jednom Perzijancu da krene preko ovoga mosta. Dakle, svi možete prijeći, ja ću ostati sam. Kaže, pa su onda muslimani se sklonili sa bojnog polja, izgubili su ovu bitku, a onda je Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Muzani otišao za Medinu da prinese Omer ibn Hatabu vijest šta se desilo sa muslimanskim vojskama, pa kaže, zatekao je Omer ibn Hatab na Mimberu, kaže Omer, Abdullah ibn Zaid, šta te je dovelo? on se popio na mimber i saopštio mu vijest. Kaže, Omer niti je pokudio, niti je rekao da onaj se ponovo organizuju, onaj, da, da ponovo napadaju. Sejf ibn Omer kaže, ova bitka se desila 13. godine u mjesecu Šabanu, nakon jer mouka oko, prilike oko 40 dana. Muslimani su se razbirali na različite strane, neki su se vratili u Medinu, kaže, Omer ih nije nikudio, niti je onaj natjerao da se ponovo vrati u Irak. Međutim, Allah te barke tala je opet iskušao Perzijance, pa su imali ponovo problema sa svojim vladarima, svrgnuli su Rustuma, a onda su ga ponovo vratili na, na tron vlasti, a sa njim su družili e, Fejrezana. <coughs> Kada su Perzijanci čuli da se muslimani ponovo organizuju pod vodstvom Džerira ibn Abdullah al-Bajalija i sa njegovim čitavim plenom Bajalije. Malo prije smo da je bilo koliko? 4000, dakle, na ono, njegovih e, su narodna kao njegovog plemena. Kaže, naredili su, odnosno ponovo su tražili da se okupe njihove vojske. Njihovo vojsko je predvorio Mehran, našli su se na, mje, na mjestu zvano Buvejb, Ovdje ima puno, dakle u ovom tekstu je bilo puno onaj grešaka, naziva se Buveb, nekim, dakle onaj rečencama stoji Buvejt, ali onaj ispravno je da se radilo mjesto Buveb. Mjesto između Kufe, a na tom mjestu, dakle, onaj, kod rijeke Eufrata. Kada je susreli se muslimanski sa perzijanskim vojskama, pa su ponovo ponudili onaj perzijanci muslimanima, ili ćemo, kaže, mi prijeći preko Eufrata, ili ćete vi nama, kaže, pa su muslimani rekli, ovaj put prijećite vi. Zašto? Zato što je taj prelazak normalno u Maru. Bilo je u mjesecu Ramazanu. E, Musena je rekao muslimanima, dakle i Musena i Džerif su dogovorili sa muslimanima da niko od muslimana ne posti. I kaže Musena, kad ja donesem prvi tekvi, tekbir, spremte se. Kad donesem četvrti tekbir, onda kaže na valte. Međutim, dok je Musena izgovorio prvi tekbir, Perzijan su već onaj, poletili na muslimane. I kaže mu Sena je primijetio da jedan, jedno krilo, dakle desno krilo, onaj je oslabilo, se povlači desno krilo. Kaže pa je mu Sena rekao, poslao jednog glasnika i kaže idi im reci, nek, nek poredaju safove šta im je. Kaže on četir, čekaj četvrti tekvir. <laughs> kaže pa se nasmio mu Sena i vidio se da se radi o plemenu Benu Ađel. Kaže nasmio se i rekao samo nek ispravi safove i nek ne, ne, ne, ne dopuštaju perzijanskim vojskama da napreduju. Potrajala je ova bitka, a onda su nekolicina muslimana, odnosno ima i različite predaje, kaže neki dječak ili momak od Benu Tagleba, kršćanin, je ubio Mehrana i uzjehano na njegovog konja. Muhammed ibn Ishak kaže, njega je ubio Munzir ibn Hasan ibn Durara Dobi, kaže, ubo je, a zatim mu je odvojio glavu od tijela Džerir ibn Abdullah el-Beđali. Kaže, pa su se njih dvojica razišli oko toga kom je pripada njegov plijen, kaže, pa su podijelili njegov plijen pola, pola. Nakon toga što je e, Mehran izgubio glavu, Perzijan se razbižali na sve strane, a onda su muslimani, dakle, za onu tamo bitku koju su izgubili, izgubili na mostu, obnovili ovu bitku na isti način, kaže mu Sena, ja ću stati na most, sad ponovo niko od Perzijana Perzijanaca neće moći pobjeći nazad. Kaže, pa su i ubili nešto oko stotinu hiljada tu na rijeci Eufratu, a muslimani su zaplijenili, odnosno zarobili mnogo plijena, I onda su poslali sa muštulukom i petinom Omeru radi Allahu anhu. Toga dana je izgubilo glavu i nekoliko uglednih muslimana, čak i od ashaba, a onda kasnije će i on spomenuti njihova ovdje imena. Zatim je Omer ibn Hata poslao Sada ibn Abi sa Zuharija, jednog od destorci kojima je obećan dženeca, 6000 vojnika prema Iraku i napisao Džerir ibn Abdullahu i Musen ibn Harsu da ga slijede, odnosno da ga da mu dadnu prisilnost na poslušnost. Pa prije nego što je došao sad Ibn Abi Vekas, Džerir i Musena se već bili posvađali. Džerir je tvrdio, kaže, Omer me je poslao da ja budem tebi emir, a Musena kaže, on te je poslao da men pomogneš i da budeš pod mojim vodstvom. Kaže, kad je Sead došao, on je dakle, prekinuto njihovu svađu i oba dvojica su morali sa svojim vojskama da se pokori Sadu ibn Abi, Sadu ibn Abi Vekasu. Zatim dolazi vrijeme vladavine Jezdrđarda. Širin je sakupio porodicu od Kisre u Bijeloj palači i naredio da se pobiju svi muškarci. Među njima je bila mati od Jezdrđarda. Kad je vidjela da Širin ubija dakle, svu mušku djecu, dogovorila je sa svojom braćom da nju i njeno dijete Jezdrđarda sačuvaju. Pa su, kaže, odveli sve do dana dok nije došla bitka na Buvejbu, I kada su izgubili velik broj dakle, svojih onaj, vojnika, malo prije sam spomenuo, to je bilo oko stotinu hiljada, i kada su čuli da se u vojskama približava sad Ibn Abi Vekas i da je poslao Omer, onda se, kaže, našla na tom mjestu, odnosno dogovorila se dvojica velikih vođa, Rustum i Fejrezan. Kaže, narod od njih tražio da se suprostave muslimanskim vojskama, pa su im rekli, ako ne organizujete rat, i ne budete se suprostali muslimanima, mi ćemo vas ubiti prije, odnosno njih. Međutim, one nisu imali iz porodice Kisre vladara, kaže pa su tražili ima liko iz te njihove loze, a onda je mati od Jezdeđarda bojeći za sebe i za svoje dijete, misla da će one da svrgnu i nju i njeno dijete nakon toliko, dakle, prošlo je nekoliko godina. Kaže, pa kad su prošle nju i njeno dijete, onda su, kaže, postavili jezdeđarda na, za njihova kralja, namjestnika. Bilo mu je samo 21 godina. Njegov otac je bio Šehrijar ibn Kisra, a u tom vremenu svrgnuli su i Buran i oni su imali taj problem što su nonstop stop svrgavali svoje kralje i vladare, postavljali drugi i zato je bilo nemira i nestabilno u Perziji. Kaže, onda se oko njega okupila je vođe, vojskovođe i to ih je zanijelo pa su donijeli odluku da prekinu sve ugovore koji su potpisali do tada sa muslimanima u pridjelu Iraka, to jeste današnjeg Iraka i početka tamo Perzije, takozvanog Irana. Kaže, sve ugovore su prekinuli, obznan su rat muslimanima i to je ono što je, dakle, ponovo onaj, postaklo Omer radi Anhu da organizuje vojske da napadne ponovo na Persiju. Ovdje Ibn Ketir obnavlja, dakle, čita u lekciju šta se desilo te 13. godine. Onaj, ja ne bi ponovio to što znam da ćete zaboraviti jer sve što se ne čita, sve što ne imaš pred sobom, zaboravi se posebno svojim imenima, puno je bitaka. Ove stvari, draga braća, ja sam unazad, ako sjećate, dvije godine govorio i čitavanje istorije, slušanje istorije veoma je bitno zbog tog, istog razloga što e, muslimani izgubi taj svoj neki ruhanijet u vremenu kada muslimani slabe i kada gube svoje zemlje, kada gube onaj granice i mnogo što što, dakle, ono što se dešava danas u muslimanskom svijetu, krenuвши od nas samih, gdje je Bosna nekada i Hercegovina bila prostrata maltene čitavom Dalmacijom, jel je dobar dio današnje Hrvatske, većinski dio Srbije, i Crne Gore, Sandžak jedan i drugi, tako dalje. Dakle, bile su to granice muslimanskog vilajeta. Danas se Bosna sažila na onom što se sažila nekih od e, 91. do 92. nekih 20 nešto posto, ostalo znate ko i kako vlada. Međutim, u svakom vremenu Allah Đelešanuhu dadne da se rodi novi vojskovođa, a ovo sve što vodi, vodi, dakle, alametima, dakle, presudni dan. Mogu ja, što bi ništa malo bolje i kvalitetnije kupili. Meni nije teško zakačiti za stomak. Evo. Može lako. Šta kaže, se ne čuje? A pojačajte. Ove godine je preselio Eban ibn Said ibn Lahas ibn Umeja, Mevoj Ebu Leid al Meki, poznati ashab. On je onaj koji je dao zašto Osmanu ibn Afanu na dan Hudejbije kad je Osman ibn Afan ušao u Meku, kad ga je poslanik sallallahu sallam poslao, pa je on pružio njemu zašto dakle Eban ibn Said je pružio zašto zaštu Osmanu. Također Temi ibn Haris ibn Hajsa Sehmi, zatim Sa'd ibn Ubada ibn Dejlem ibn Harisa ibn Abi Huzeyme, jedan od poznatih ili najuglednijih eh, iz plemena Hazređ, kažu da je njegovo ime bilo Ebu Kajs, odnosno Ebu Thabit, jedan od eh, učesnika na Akabi, pristupuje na Bedru onaj, i u svim bitkama, dakle do dok nije preselio radi anhu, vardalikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na dan Bedra nosio je zastavu Ensarija. Sad Ibn Ubada je bio poznat po svojoj ljubomori, naime, nikad se nije oženio, da nije oženio djevicu i nikad nakon toga što bi on pustio, niko tu ženu nije smio oženiti. Vi se samo to mi smijete. Znao je da piše arapski, znao je dobro da gađa, bio je dobar strelac, znao je da pliva. Bio je, dakle, od najuglednijih e, Medinlija, odnosno iz plemena Hazreć. Kažu, većina istoričara kaže da je ukopan u takozvanom mjestu Gutatu Dimešk, a vi ste danas mnogo, mnogo puta čujete za Gutatu Dimešk u ovim, dakle, navalama Rusa i Murteda od Šija unutar Sirije. Ibn Đređ kaže, čuo sam da su džini rekli u strofama, u stihovima, ubili smo uglednika Hazređa Sada Ibn Ubadu, pogodili smo ga strijelom, a ona mu srca nije promašila. Čuo sam, kaže, da su ga džini ubili i da su oni spjevali ove dvije strofe. Također je poginuo Tulejb ibn Umair ibn Vahv ibn Kathir ibn Hind. On je bio poznat po tome što je prvi u islamu od početka davi Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam ubio mušlika, halalte, udario mušlika. Taj mušlik je bio Ebu Džehl jer je čuo, e, dakle Tulejb je čuo da on vriđa Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam pa mu je prišao i udario mu šamar. Također Ikrime ibn Abi Džehli preselio ove godine. Zatim njegov Amidža Amr ibn Hišam, halalte, njegov onaj uh, Amidža brat od Amra ibn Hišama. Zatim Fadl ibn Abbas ibn Abdul Mutalib. Zatim Habar ibn Sufjan i Hišam ibn As ibn Wail Esahmi. Nakon toga nastaje 14. godina po Hidži. Ova godina je započela time što je, dakle, Omer Rade Anhu već priprema i organizovao vojske protiv Iraka. I to od onoga dana kada je Ebu Bejt poginuo u bitci na, na mostu i kada su već Perzijanci počeli ponovo da se organizuju pod vlašću Jezdađerda kojeg su dakle postavili kao svoga novog vladara. Također, ono što je bio povod jeste da su oni raskinuli sve ugovore što sam malo prije spomenuo, sve ugovore koje su imali sa muslimanima, zatim su ono što su mogli da dostignu ili da, sa muslimanom sa kojima su se grančili, nisu je zijetili. Također, protirali su muslimanske namjesnike i sve je to dovelo do toga da Omer radi Anhu organizuje vojske protiv njih. Džarir, Ibn Džarir, rahmanullah ta'ala, kaže Omer radi Anhu se spremi, spremio prvog Muharrema 14. godine da krene sa vojskama iz Medine. Kad je došao do mjesta po imenu Sarar i već se bio pripremio da napadne na Irak, a u Medini ostavio Ali i Nabi Taliba. Sa sobom je pomeo Osmana ibn Afana i još neki od ugljednih ashaba. Zatim je napravio sastanak sa ashabima i rekao im kakvu ima namjeru. Obznanio je dakle onaj namaz u džematu, a onda je rekao da ima namjer da napadne on lično da predvodi vojsku protiv Iraka. Pa je Abdurrahman ibn Auf rekao, dakle ja, svi su ga podrali osim Abdurrahmana ibn Aufa, kaže ja smatram da ako ti padneš u ovoj bici, da će muslimani ne samo tu, nego svugdje kad se čuje da Omer ibn Hata pao, dakle doživjeti onaj krah i kolaps. Ja, kaže, smatram da trebaš da odabereš nekoga od muslimana ko će se boriti, ko će biti na tvome mjestu, a da se ti, kaže, vratiš u Medinu i da muslimani znaju gdje im je centar, odnosno da im je halifa živ. Kaže, pa su i ostali, kad su vidjeli da je Abdurrahman ibn Auf u pravu, pretpostavljali, odnosno pretpostavljali šta bi se moglo desiti, kaže, Omer radila Anhu, našao sam ja ko će se, kaže, boriti u moje ime, odnosno ko će se boriti umjesto mene. Sad ibn Malik je Zuheri, njega je postavio kao vođu na svim vojskama. kaže njemu Omer radila Anhu, o Sad ibn Vuheb, nemoj da te zanese to što se ti dajđa od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem što se bio njegov drug, odnosno njegov prijatelj. Allah neće bris, brisati loša djela sa lošima, nego loša briše sa dobrima. Između Allaha i robova ne postoji, kaže, nikakva veza osim njihova pobožnost. Kod Allaha su i ugledni i slabi svi isti. I onda je, dakle, spomenuo dugo ovdje jednu hutbu, kako je opominjao, odnosno kako treba da se on odredi, odnosno kako treba njegova i bude iskrenost prema Allahom Đerušanu i kako treba se postaviti prema neprijateljskoj vojsci. Kaže, sad je krenuo prema Iraku sa 4000 vojnika, a 3000 je krenulo iz Jemena, 1000 također okuplja se od drugih plemena, kažu da ih je ukupno bilo otprilike neki kažu 7-8, neki kažu 6000. Omer ih je pratio sve do mjesta od, od Sirara do Avesa, a onda je Omer se ponovo onaj obratio muslimanima, ponovo im onaj održao hutbu, a onda je onda su muslimanske vojske nastavile, on se vratio. Kada je Sa'd došao do rijeke Zerud, između njega i Musene nije ostalo osim kaže nešto sasvim malo da se susretnu. <coughs> kaže pa je Musena podlegao ranama u prethodnim bitkama, umru radi anhu warda na vojsci, odnosno kao vo, predvodnika vojske ostavio je Bešera ibn Hasasiju. Kada je do sada došla vijest njegove smrti, sada je nakon jednog vremena se susreo sa njegovim vojskama, a nakon ide ta njegove žene, oženio njegovu ženu Selmu. I e, odatle su krenule, odnosno odatle su e, spremale se vojske od ugljednika od Arapa za bitku na dan, poznata bitka na danu Kadesije. Kadesije. Kaže da je tada muslimana bila otprilike 30.000, neki kaže 36.000, a Omer radi ono kaže tako me Allaha, ja ću ne Arapima poslati, odnosno ja ću, Arab, ja ću ne arapske vladare zamijeniti arapskim vladarima. Kaže, naredio je Sadu, da Sad ibn, Sad ibn Buhebu, naredio da postavi e, predvodnike svakoga plemena i da odredi dakle, desetine također manjih vođa ili grupa i da se nađu na Kadisiji. Kad je on poredao, podijelio vojske, odredio svakom plemenu ko će, ko će koga predvoditi, odredio izvidnice, odredio ko će predvoditi vojsku, odredio desnu i lijevu stranu, odredio sredinu, odredio pješadiju, konjicu i tako dalje, onaj ispunio je onako kako mu je naredio Omer radijallahu anhu varda. Kaže, Omer je postavio Abdurrahmana ibn Rabiju al-Bahelija za Nuna kao kadiju, vojnog kadiju. Vi znate da su vojne kadije i civilne kadije drugačije. Imate, ja sam to spominjao nekada, imaju postoje određena dijela, onaj, spisi, stare rukopisi, kod nas ovdje u biblioteci Gazi Husrbegovoj, gdje se može naći mnogo fetvi od tih kadija unazad 200-300 godina i dakle, kad čitate te fetve, pitate se da li u Bosni danas ima muslimana koliko se razlike to vrijeme unazad 200-300 godina od danas, od danas našega vremena. Daju, odnosno onoga koji je opominjao muslimane, odnosno vojske je bio Selman el Farsi, pisara je odredio Zijada i bi Sufjana. Kaže da je u ovoj vojsci učestvovalo 300 i nešto ashaba, a 70 i nešto je bilo sa bedra. Od njih također je moglo se da izdvoji iz te vojske 700 sinova ashaba radijallahu anhum vardahum. Zatim je, kaže, Omer poslao pismo Saadu, naredio mu da krene prema Kadisiji. Kaže, Kadisija su vrata prema Perziji, odnosno Kadisija su bila već vrata prema Perziji, ona je u džahilijetu. Kaže, kada dođeš između Hirža i Mudara, kreni putem prema Perzijancima i započnite borbu sa njima, dakle, žestoku borbu. Znajte da su narod zao, A vi ako se strpite i budete dobri, dobro se fino se postavili, budete čuvali emanet, oni vam neće moći ništa. Kaže Omer ibn Hatab također, kad se vratite prema Hiržu, znajte da su oni neznalce i da su oni kukavice. Samo iščekujte kad će Allah subhanahu wa ta'ala dati da vi njih savladate. Kaže ovdje Ibn Ketir spominje pismo koje je napisao ovaj Omer Sadu. Opet ga pominje kako treba postaviti sebe i svoje vojske najprije prema Allahu, zatim prema svojima neprijateljima. Između ostalo kaže, kad ti dođe, kaže ova moja knjiga, dobro je svati, susretni sa svojim neprijateljima, Allah ti dadne da te okrenu leđa. Allah mi je, kaže, nadahnu i znam i iščekujem da ćete ih pobijediti, nemojte sumnjati u to. Ako ih pobjedite, nemojte, kaže, ostaviti ni jedan grad gdje onaj, ne dođu, a da nećete ga porušiti. Dakle, nemojte ostaviti im traga više nakon bitke na Kadisiji. Kaže, kad je došlo pismo, sad muslimani su se organizovali, postavili su se dakle, ispred Perzijanaca, a Perzijanci je predvorio Šerzad ibn Azravej. I ovo je dakle, poznato i kod nekih islamskih učenjaka, eh, gramatičar i tako, tako dalje, spominju se oni često u hadisima, Ibn Sejbevojih, čuli ste dakle, taj, taj imena, oni su porijeklom dakle, iz Perzije. Kaže, došlo je do određene bitke između njih, kaže, pa su muslimani ga savladali i podijelili su plijen pri dakle, bitke na Kadesi, kaže, savladali su, podijelili su plijen onaj, ono što su zarobili od uh, Ibn Zerovejha, Arazovejha. Zatim je, kaže, Sead krenuo prema Kadisi, poslao svoje izvidnice, ostaje otprilike mjesec dana, nije vidio nikoga od Perzijanaca. Zatim je napisao Omeru da mu Omer pošalje namirnice, odnosno gibirul, hranu, onaj, jer je prošao mjesec dana, a do bitke još nije došlo. Kaže, zatim su se okupile vojske od, oko Jezda Džerda i oni koji su odbili svoje, odnosno prekinuli svoje ugovore sa muslimanima, okupili se oko Jezdeđerda i rekli da i muslimani svako malo napadaju i da im otimaju i utvrde i gradove, usjeve i hranu i tako dalje i da treba da im pošalje on vojske. Kaže pa i Jezdeđerd okrenu, odnosno odredio Rustuma da pripremi on svoju vojsku. Zatim je Sad poslao u Hiru i u Salubu, pa mu su mu kaže da došle onaj pomoć, odnosno u, u hrane. Rustum je predvodio vojsku Perzijanaca. A Omer, odnosno sad piše Omeru pa kaže, Rustum je, kaže, postavio svoje vojske u sabatu. Zatim je, kaže, pokrenuo konje i slonove i navalio na nas. Ja, kaže, ne, ne odnosno ništa me od toga ne, brin, ne brine. Kaže, 40.000 je predvodio samo Galinos. Na desnoj strani je bio Hurmuzan, na lijevoj strani Mehran i Behram sa 60.000. Prednji dio vojske je predvodio Banderan sa 20.000 otprilike bilo ih je 80.000 u jednom dijelu i 40 u drugom dijelu, otprilike 120.000. Ovi 120.000 je pratilo još 120.000 vojnika koji su posle pripojili njima, pa je bilo koliko? 240.000. Sa muslima, odnosno muslimani, odnosno Sad je predvodio manju, mnogo manju vojsku, otprilike je bilo ih je nekih 6000 vojnika. Omjer nikakav. Dakle, po našim dakle, vidjenima nikakav omjer. Ali posle su muslimani, dakle, onaj, dobili pomoć s različitih strana. Kaže, onda je Rustom poslao muslimanima poruku da dođu da se sastavno da razgovaraju. Kaže Rustum, šta vas je dovelo do nas? A muslimani rekuše, dovelo nas je to što nam je Allah obećao. Došli smo da ti uzmemo zemlju, da ti porobimo žene, da ti djecu pobijemo i da ti tvoj imetak uzmemo. E sad zamislite vi, 6.000 muslimana i 240.000 neprijatelja. I ti kažeš, ja ću ti. Kaže, kažu i muslimani, pregovorači, spomenut ću njihova imena, oni koji se istakli, dakle među njima bio je Noaman ibn Mukrim, Furat ibn Haman, Hanzala ibn Rabija i Tamimi, Atarid ibn Hađ, Vešas ibn Kajs, Mugira ibn Šuava, Amir ibn Maadi al Kerb. Kaže, Rustum je usnio u snu da se spustio melek sa nebesa sa oružjem na perzijance. A onda je se krenuo i dao oružje Allahom poslaniku sallallahu alaihi Odnosno da se spustio sa konjom pa je dao oružje poslaniku sallallahu alaihi wa veselem. A onda je, kaže, Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao Omeru. Kaže Sejf ibn Omer da je Rustum odugovlačio se susretni sa Sejadom sve dok nije sakupio vojske, otprilike sakupio svoju vojsku četiri mjeseca. Jer nije htio se susretne sa Sejadom i straha znajući ovo sa što je spomenuo Ibn Kathira ovdje, odnosno Sejf ibn Omer što je spomenuo san i znajući ono sam malo prije ja spomenuo od čega? Od njegovih vrađbina, gatanja, saradnje sa džinima, da, onaj, da u toj bitci neće imati šanse. Kaže, u konjici je bio Tuleha Lesedi, to je onaj koji je e, tvrdio za sebe da je došla njemu objava, zatim se pokajao. A onda je, kaže, Sad poslao svoju konjicu sa Tulehom i vojskama i oni, kaže, e, suprostavio se nekoliko hiljada ovih Perzijanaca. Kaže, opisivali su kako je Tuleha bio hrabar. Kažu, da nam pričajte malo o Rustumu. Kaže, ima ga 120.000, on samo kad drži 120.000 svojih vojnika. Kaže, Sejf ibn Omer prenosio svojih, dakle, šehova. Kada se susrele ove dvije vojske, Rustum je poslao Saadu da mi pošalje mi pametna, kaže, čovjeka koji zna da odgovori kad ga upita. Pa mu je Saad poslao Mughir ibn Šuab radi anhu varvah. Kad je došao pred Rustuma, kaže njemu Rustum, vi ste naše komšije, mi smo se prema vama lijepo odnosili. Mi smo vas štitili od Azijeta, vrate se svojim kućama. Nećemo vam spričavati da trgujete, nećemo vam spričavati da ulazite u našu ženu. Kaže mu Gire, Ibn Šuabe, nismo mi došli na Dunjaluka, niti nam je to, kaže Briga, naš cilj je Ahiret, Allah je nama poslao poslanika, pa mu rekao. Ja sam ovu skupinu odredio da se osveti svakome onome ko neće da im se pokori, to jeste govori za Allaha Đalašanu. Savladaće svakoga onoga dok se budu držali vjere, nikada im se niko neće moći suprostaviti, suprostaviti uz moju pomoć. Kaže Rustum, a šta je to? Kaže, osnova na kojoj mi posjed, postojimo jeste šehajaten la ilaha illa manu Muhammedu Rasulullah. očima da ono što je došlo od Allaha istina, kaže, lijepo je to što si rekao. Šta imate, kaže, još? Kaže, naše da izvedemo robove iz robovanja robovima u robovanja Allahu Đelešanu. Kaže, lijepo i to, a šta imaš još? Kaže, ljudi su sinovi Ademovi, svi su oni, kaže, braća od jednog oca i jedne majke. Kaže, lijepo imaš li još? Kaže, Rustom njemu pita, ako mi ušli u vašu vjeru, hoćete li vi ostaviti, kaže, našu zemlju? Kaže, hoćemo i nećemo se približavati, osim sa trgovinom i sa određim potrebama. Kaže, dobro. Kad izašao Mugire od njega, Kaže Rustum onim svojim sljedbenicima, ima i kod nas Rustima, Rustem Paša, kažem svojim ovim savjetnicima, sljedbenicima, kaže šta mislite da prihvatimo islam? Kažu prva stvar koju nećemo. Allah kaže zbog toga i poniziju. Zatim je njemu Sead poslao iz aslanika, Rebe ibn Amir, pa je Rebe ibn Amir ušao u njegov šator dok je sjedio na prijestolju oblivenim zlatom, jastuci od svile i čilimi od svile, nakiti i različite, dakle, vrijedne stvari onako kako se ne može ni zamisliti, a posebno njegova kruna. Kaže, sjedio je na tome prijestolju, a Reba, Rebe ibn e, Amir je ušao sa svojim konjem, svojim štitom, a konj mu je bio mali. Kaže, i namjerno je prvo što je uradio, kopljem probao ovaj e, prostirku ispred Rustuma. Kaže, pa su rekli, ostave oružje. Ja, kaže, nisam došao da me vi naređujete šta ću raditi. Ako ćete mi, kaže, govoriti, ja se, kaže, odmah ću se vratiti. Kaže Rustum, puste ga. Došao je pred Rustuma i kažem, okrenuo koplje, dakle, obično se koplje nosi ovako. On je okrenuo koplje, suprotno, da proba da je stepih, odnosno da nam dadne na znanje što smo došli. Kaže Rustum njemu, što ste došli? Kaže, došli smo da izvedemo robove iz robovanja, robovima u robovanja Allahu iz dunjaločkih tjestkoba prema njenim prostranim onaj, širinama. Došli smo od nepravde svih vjera u pravdu Islama. Kaže, šta vam je to obećano? Kaže, obećan nam je džennet onome ko pogine ili boriti se protiv onoga ko odbije a obećao je pobjed onome ko ostane. Kaže Rustom, čujem da, da vas je malo, da li biste vi, kaže, razmislili onaj, da se dogovorite, hoćete li fakat onaj, da, se, da dođe do bitke? Kaže, hoćemo. Koliko dajete, kaže, dan ili dva, kaže Rustom, kaže onaj e, Rebi, nikome više od tri dana. Dakle, tri dana ćemo i mi, tri dana i vi. Kaže Ibn Ketir, a onda su Rustum ove njegove glavešnje rekli, zar ne vidiš kakav je? Pogledaj šta ti kaže, kako ponižava tvoju, kaže, vjeru. Pogledaj kako je neodjeven, pogledaj mu konja, pogledaj kako je njegovo stanje. Kaže Rustum, Ja nikoga nisam vidio da ulazi ponositije, a morate, kaže, znati da Arapi ne gledaju u odjeću ni hranu, njih samo, kaže, zanima porijeklo. Zatim su, kaže, poslali ponovo čovjek kada pregovara, pa su posla, pa muslimani poslali Huzeifu ibn Mohsina, pa je govorio isto onako kako je govorio Rebej. Trećeg dana im je došao Mugira ibn Šuabe, pa je također Mugira ibn Šuabe obratio se Rustumu kaže Rustum Muhiri, vi ste, kaže, poput muhe koja je vidla med. Pa je rekla muha, hoće li neko dva srebrnjaka da mi pomogne da dođem do onoga meda? Kaže, kad je pala ona je med, rekla je, daću četiri srebrnjaka ko će mi iz ovoga meda iščupati. Primjer vas je, govori Rustum muslimanima, primjer vas je, kaže, poput slabe i mršave lisice. Ušla je u kuću kod čovjeka, a on je nahranio, napojio sve dok se nije udebljala, a onda je, kaže, počela da čini nered po njegovoj kući. Kaže, pa kada je htjela da pobjegne, nije mogla zbog, zbog debljina, pa je ovaj čovjek sustigao i ubio. A onda se, kaže, Rustom naljutio i kaže, tako mi sunca, sve ću ja sutra pobiti. Kaže mu Gire, vidjet ćeš ti. Kaže Rustom Mugiri, naredio sam da vam se podijeli odjeća, vašem vođi da se dadne hiljadu zlatnika odjeća i da vam se dadnu nove jahalce i da odete, kaže Mugire, daleko od toga zbog čega smo mi došli. Nismo, kaže, slabi, nego smo ponositi. Mi smo, kaže, okrenuli se prema vašim državama ili džizija, a vi poniženi, ili, kaže, onaj, da nestanete. Kaže, pa se Rustum naljutio. Kaže, Abu došao je sad pred kadisiju sa njim ljudi. Kaže, ne znam, je nas bilo 7 ili 8 hiljada. Mušrika je bilo 30 hiljada na početku. Kaže, sad svoje vojsci nije bitna ni snaga, ni oružje. I oni su to i od muslimana, dakle, i očekivali. Tražili su od muslimana, onaj da se muslimani vrati. Kaže, pa su onda Rustome vojske pošli izigravati sa muslimanima govorio su im, dakle, određen riječ na arabskom jeziku, onaj, dok, dok, to jeste, lupate u prazno, udarate u prazno. Dakle, to kako ste vi stajni došli, ovako kako smo mi spremni, ne imate šanse sa nama. Kaže Ibn Mughire, prešao je do Rustuma, prišao je, prešao je, dakle, preko rijeke, došao do Rustuma, kaže, pa se usprotivili, kažu, kako ćeš dopustiti da on sa tom razgovara. Pa je onda Mugire ponovo, dakle, obratio se Rustumu i pokazao i rekao mu, došao je Allah, poslanik sallallahu sallam, bili smo u takvom, takvom stanju, ubijali smo svoju živu djecu, bilo nas je sramota da nam naša ženska djeca jedu sa nama. Izveo nas je Allah subhanahu wa ta'ala iz tmine zavlada na svjetlosti, upute i tako dalje. Kaže, šta hoćete vi od nas? Mugire pita njega kaže Rustum, hoćemo da se pomirimo između nas i vas da ne dođe do rata. Kaže mu Gire, nema više primirja, od, od onaj, recite, hoćete da mi dođemo vama preko rike ili ćete vi nama? Kaže Rustum, doćemo mi vama. Seif kaže da je Sead se razbolio pred samom bitku na Hadesi, da ga je Išijas poklopio i također imao je čireve na tijelu i nije mogao da učestvuje onaj, u bitci. Ali je govorio, kaže, mi smo propisali u Zeburu nakon opomene da će zemlja pripasti mojim dobrim robovima. Kaže, klanjao je podne, ona je predvodio muslimane na podne namazu i onda je nakon namaza rekao, govorite mnogo la havla vela kuvata ila billah. Kada ih gonite i kada ih ubijate, pripremite se na svakom čošku, nemojte dopustiti, nemojte dopustiti dakle, nigdje da vam se provuku. Nemojte ostaviti nikoga od njih ko pokuša da pobjegne. Kaže, pa su muslimani, onaj, kad je došlo do bitke, muslimani su ih onaj, u prvom, dakle, u prvom dakle, napadu su ih već rasturili. A Jezda Džerdi je govorio, nisam, kaže, nikada vidio gorega naroda i nesretnijeg naroda i manjeg broja i manje opreme kao što ste vi. Mi smo, kaže, htjeli vama da dadnemo pogranične gradove i mjesta, ali ste vi, onaj, vi se niste sa tim zadovoljili. Kaže mu Gire ibn Šuabe, o kralju, ti moraš znati da su ovdje glavešne Arapa i da su ovdje najugledniji Arapi. A plemeniti će samo počasti plemen toga. On će ga uzeti na njegovo pravo mjesto i dati mu njegov pravi položaj. Kaže Jezda Džerd, jel se vi, kaže, meni tako obraćate, tako mi onaj, u stvari nije se zakljeno, kaže, da se iza slanici ubijaju, ja vas, kaže, sad sve pobiju. Kaže, doneste mi vrč prašine. Poneste, kaže, ovaj vrč prašine najuglednijem među vama. Pa je se, kaže, između muslimana izdvojio Asim ibn Amr. Kaže, ja sam najugledniji među muslimanima, i ja ću kaj da ponesem taj vrč prašine. Kaže, kada je krenuo sa vrčem prašine, zagalamili su Perzijanci na jezde Džerda i kažu, nismo smiju dati prašinu jer već si nagovijestio gubitak, a Asim je to uradio namjerno jer su ovi bili praznovjerni. Pa su povezali što im je dao dio svoje zemlje da će izgubiti onaj bitku. Kaže, kad se Rustom vratio pred samom bitku, pred jezdeđer, da je upitao ga, upitao ga o muslimanima, upitao o njihovom umu, njihovoj e, dakle, znovjetnosti govora, kaže, poslao sam po njima vrč prašine, a jedan, kaže, među njima glupan, ustade i kaže, ja sam najugledniji među njima. Nije, kaže, on glup, nego je on se, kaže, postavio kao žrtva pred svom svojom vojskom muslimanima i dao ti na znanje da ono što je uzio pripada njemu i on će, kaže, otvojiti, odnosno tvoj, osvojiti tvoje zemlje. Kaže, tog trenutka je došlo slabo Perzijancima, pa se naljudili na jezd Džerda i na njegov postupak. Molim Allah da nas nagradi svakim dobrom. Mi ćemo šal nastaviti sljedeći put sa bitku na Kedci. Ona je malo više detalja. Wa sallahu ala sayyidina wa nabina Muhammed wa ala Muhammed. Jazakum Allah khairan. Jaza. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي